četvrtkom. Godina je 48. prije Krista. Dvije velike vojske sastale su se u ravnici pored grčkog grada Farsale kako bi odlučile tko će vladati gradom Rimom i njegovim posjedima. Jednu vojsku koja je imala oko 45.000 vojnika vodio je Gnej Pompej, koji je zbog svojih pobjeda dobio nadimak veliki. On je pred svojim suparnikom morao pobjeći iz Rima. Zajedno s njim u izgnanstvu su otišli gotovo cijeli senat i većina plemića. Ali kad se iskrcao u Dirahiju, današnjem draču u Albaniji, situacija se znatno poboljšala. Došle su mu vjerne legije i saveznici. Vojska je narasla na tih 45.000 vojnika. Pompej nije dobio bez razloga nadimak veliki. Za Rim je pobjedio opasne neprijatelje, očistio je sredozemno more od gusara koji su skoro vječni grad doveli na rub gladi. I kada se njegov suparnik iskrcao na području današnje Albanije, Pompe je znao kako će s njim postupati. Starogački povjesničar Plutarh ovako opisuje strategiju Gneja Pompeja. Sišavši hitro moru, za posjedne točke, mjesta i položaje koji pružahu jaka uporišta pješačkim snagama, te sidrišta i pristaništa povoljna za one koji dolaze morem, tako da je svaki vjetar koji je puhao donosio Pompeju žito, vojsku ili novac. Pompe je htio izgladnjeti suparničku vojsku. Njegov pak suparnik žarko je želio bitku. Njegova vojska imala je sve manje hrane, s mora mu ništa nije pristizalo. A Pompej i njegove trupe živjele su u obilju i nisu prihvaćale poziv na odlučujući okršaj. Onda je Pompejev suparnik odlučio neprijateljski tabor opkoliti jarkom i bedemom koji bi se protezao od mora do mora. Taj je bedem bio dug oko 21 km. Pompejevi vojnici također su iskopali jarak i bedem te dužine. I ništa se nije promijenilo. Pompejeva vojska je i dalje uživala u obilju, vojska njegovog suparnika suočila se s teškom oskudicom. Plutarh piše. Njegovi vojnici su sjekli nekakav korijen i miješajući ga s mlijekom jeli. Jednom čak i hljepčiće od njega napraviše i pritrčavajući neprijateljskim predstražarnicama ubacivahu ih unutra i razbacivahu naokolo pridomećući da sve dok iz zemlje raste takvo korijenje neće prestati opsjedati Pompeja. Pompej pak nije dopuštao ni da se hljepčići te riječi rasturaju po vojsci. Njegovi su vojnici naime bili malodušni, plašeći se divljine i tvrdoće neprijatelja, jer su u njima vidjeli divlje zvijeri. Malodušnost u Pompejevoj vojsci ipak će brzo nestati. Jedna se čarka oko bedema pretvorila u pravu bitku u kojoj je vojska Pompejevog suparnika doživjela poraz. Izgubila je oko 2000 vojnika i 32 bojne zastave. I sam je zapovjednik te vojske skoro zaglavio kada je pokušao zaustaviti bjegunce iz bitke. Kada je jednog od njih pokušao zaustaviti i okrenuti ga prema neprijateljima, bjegunac je obuzet panikom zamahnuo mačem. Zapovjedniku je život spasio štitonoša koji je bjeguncu ocijekao ruku. Ali Pompej nije progonio suparničku vojsku. On ju je odlučio uništiti glađu. A Pompejev suparnik je nakon te bitke rekao ovu rečenicu. Danas bi pobjeda bila na strani naših neprijatelja da su imali pobjednika. Pompejev suparnik odlučio je povesti svoju vojsku unutrašnjost Grčke. Ako već nije mogao natjerati Pompeja na bitku, mogao ga je barem odvući od mora i sigurne opskrbe. Nakon tog poraza njega i njegovu vojsku svi su prezirali u Grčkoj. Zaliha se njegova vojska dokopala te kada je osvojila grad Gomfe i opskrbila se hranom i vinom, ali te zalihe nisu mogle trajati vječno. Pompe je krenuo za njim, držeći vojsku na sigurnoj udaljenosti on je i dalje namjeravao glađu uništiti svog suparnika. Na kraju obje su se vojske utaborile kod grada Farsala u Tesaliji. U Pompejevom taboru bilo je puno nestrpljivih ljudi. Plutarh u Pompejevom životopisu piše. Dok je tako polagano pratio neprijatelje, okrivljavali su ga i vikali nj, da njegova strategija nije uperena protiv neprijatelja, nego protiv domovine i senata, da bude sam neprestano na vlasti i da nikad ne prestane držati ljude koji sebe smatraju vrijednim da vladaju svijetom, kao svoje poslužitelje i tjelohranitelje. Domicije Ahenobarbo činio ga je omraženim nazivajući ga Agamemnonom, a Favonije mu nije bio manje neugodan svojim neumjesnim šalama. Ljudi, vikao je, zar ni ove godine nećemo moći jesti italskih smokava? Pompejev protivnik nije imao dovoljno hrane. Imao je dva puta manje vojnika od Pompeja i nedavno je pretrpio poraz. Ali on je želio odlučnu bitku. I znamenja su bila povoljna za njega. Apijan iz Aleksandrije u dijelu Rimski građanski ratovi piše. Prinijevši žrtvu usred noći, on prizva Marsa i Veneru, svoju praroditeljicu, jer je smatrao da njegov rod vodi podrijetlo od Enea i Jula, sina Enejeva. I zavjetovao joj se da će joj podići hram u Rimu ako mu donese pobjedu. Kad je sjaj vatre prešao s neba, od njegovog do Pompejevog tabora i tu se ugasio, Pompejevci su govorili da će oni nešto sjajno postići nad protivnikom, a on je to protumačio tako da će on, napavši Pompeja, uništiti njegovu moć. Nakon par dana manevriranja vojske su se poredale u bojni raspored u ravnici kod Farsale. Bio je kolovoz 48. godine prije Krista. Pompe je preuzeo zapovjedništvo nad desnim krilom. Svog tasta Lucija Kalvina postavio je za zapovjednika centra, a na lijevo krilo postavio je Lucija Domicija i glavninu konjaništva. Pompejev suparnik je za zapovjednika svog lijevog krila postavio Marka Antonija. Centrom je zapovjedao Domicije Kalvin, a on je preuzeo zapovjedništvo nad desnim krilom. Tamo se borila njegova glasovita deseta legija, koja je s njim ratovala gotovo cijelo jedno desetljeće. On je vidio da se nasuprot njemu, u svom svojem sjaju i mnoštvu, okuplja Pompejeva konjica. Zapobjedio je da iz posljednjeg reda potajice dođu šest kohorti i da se rasporede iza njegovog desnog krila. I vojnicima je dao ovaj naputak prije bitke. Plutarh piše. Pompejeva konjica ponosno se primicala da opkoli suparničko desno krilo, razvijajući svoje eskadrone. I prije nego što su mogli navaliti, Istrče kohorte odande kamo ih je Pompejev suparnik postavio, ali ne bacajući svoja koplja kao obično, niti ubadajući njima bedra i goljeni neprijatelja, dok su ih držali u ruci, nego nišaneći njima u oči i ranjavajući ih u lice, poučeni od svog zapovjednika da tako rade, jer je on očekivao da će ljudi slabo upoznati s ratovima i ranama, a mladi i gizavi zbog svoje mladenačke ljepote najviše zazirati od takvih rana i da neće izdržati na svome mjestu bojeći se trenutačne opasnosti, a istovremeno i kasnijeg unakaženja. Pompejev suparnik bio je u pravu. Konjenici nisu podnosili uvis uperena koplja. Odvraćali su glave od njih i postupno su uzmicali pred pješaštvom. Na kraju su pobjegli iz bitke a vojska Pompejevog suparnika, veterani iz niza ratova, ljudi koji su za svog zapovjednika bili spremni podnositi glad, žeđ i teške napore, skršili su otpor dvostruko brojnije vojske. Na kraju tog kolovoškog dana Pompejeva vojska se predala, a on je pobjegao prema Egiptu kad je suparnik Pompaja Velikog došao u neprijateljski tabor i tamo vidio mrtve i ranjene, uzdahnuo je i lakonski rekao, to su sami htjeli. Ime tog Pompejevog suparnika, čovjeka koji je pobjedom kod Farsale osigurao vlast nad Rimom i njegovim posjedima je Gaj Julije Cezar. On je rođen u Rimu negdje oko stote godine prije Krista. Podrijetlom je bio iz roda Julijevaca, govori profesor dr. Marin Zaninović. To je svakako jedna od uglednijih rimskih obitelji, patricijskih. Iako u vrijeme kada se Cezar rodio, oni su nisu bili naročito bogati, niti u tom Rimu onoga vremena je bio neki ugled velik. Ali Julijevci imaju pravca Jula, koji je unuk Eneje. A Eneje je na svom lutanju, kad je došao u Kartagu, pa išao u Italiju, taj Jul, dakle, je zapravo bio neizravni potomak Venere, koji su oni smatrali svojom praroditeljicom. Tako da je to bila jedna najstarijih obitelji koja je dakle vukla se u podretlo Bojsa Venere, što je Cezar uvijek naglašavao. Oni su učili svi grčki narodski, to je već Rim koji je bio već heleniziran. Znači, Grci su već stizali tamo nakon što je e, Rim e, trajnije ušao u Grčku, recimo kad je Polibije, veliki historičar, došao tamo negdje 160. u Rim prije Krista, onda je cijela jedna, cijela jedna veliki broj ljudi, ti grčki intelektuala, tamo su kao tavce u Rim, Polije je bio najvećih historiča tog, onda je ušao u kruh Scipiona, ali ti ljudi govorili grčki. Je to ono što je rekao Horacija ili Grecija capta, ferum victorem cepit, et artes intulita grestilacija. Dakle, pokorana Grčka osvojila je zapravo e, surovog osvojača i umjetnosti vještine unijela u seljački laci. Tako da i Cezar, je ono obrazovanje koje je bilo, ovaj, to se učila se gramatika, matematika, ali ono što je interesantno, kad je bio mladić, neki 22 godine, on išao kao u Malu Aziju, da bude tamo pomoćnik namjesnika Bitinije, to su dvije pokrajine iz Cilicije. Onda su ga na putu uhvatili gusar, To je jedna interesantna epizoda. I sad on s tim gusarem, oni su ga držali da plate otkupnina. Ne? I sad je on tamo poslao svoje ljude koje zna da pokupen te novce, da po Grčkoj, ne znam, ima širok krug znanaca. Onda je njima rekao, čujte, ja ću vas sve povješat kad, kad ovaj, platimo otkupninu. Oni su mi da se on zafrkava, ne? Postao je čak simpatičan i onda stvarno kad je platio otkupninu su ga pustili, ali onda organizirao brodove i stvarno išao za njima i pohvatio ih tamo ti njihove legljuma i da ih na križ, znate, što nije smio, nije imao zakonsko pravo na to, ali učinio je to neovisno od toga što to nije smio, ali, ali osvetio se vidi. Dakle, vidite, u tome se vidi jedna, jedan čovjek koji je imao svoju volju, Krajem drugog i početkom prvog stoljeća prije Krista u Rimu je bjesnio sukob populara, narodne stranke i optimata, plemičke stranke. Na čelo populara stao je Skorojević Gaj Marije, višestruki konzul, vojskovođa koji je zaustavio veliku najezdu na Rim germanskih naroda, Cimbra i Teutonaca. U isto vrijeme rasla je slava Lucija Kornelija Sule, čije je podrijetlo bilo iz plemenitog roda Kornelijevaca. Njegova rastuća vojna slava i plemenito podrijetlo omogućili su mu da stane na čelo stranke optimata. U Rimu su se sukobljavale naoružane pristaše tih stranaka, kupovali su se izbori i protjerivani su ugledni građani iz oba politička tabora. Kad je ponski kralj Mitridat u jednom danu u Maloj Aziji dao poubijati 80 tisuća Rimljana, sukob između Marija i Sule dodatno se rasplamsao. Sula i Marije nadali su se bogatom plijenu iz rata s Mitridatom. Sula je dobio zapovjedništvo nad vojskom i otišao u Malu Aziju. To je pak iskoristio Marije i sa svojim pristašama je ušao u Rim i počeo je ubijati i protjerivati optimate i uzimati njihovu imovinu. Sula je pobjedio Mitridata i krenuo prema Rimu. Godine 82. prije Krista ušao je u Rim i počeo s odmazdom. U tako okrutnom svijetu rimske politike mladi Gaj Julije počinjao je političku karijeru. Svima je bilo jasno na čijoj je on strani. Dok mu je bilo oko 16 godina, oženio se za Korneliju, kćerku Lucija Kornelija Cine, čovjeka koji je zajedno s Marijom pokušao skršiti stranku optimata. To je vrijeme, dakle, kad Republika Rimska ide zapravo svome kraju. Danas, kad sagledavamo sva ona zbivanja, što znači, društvo se dijelilo na plemiće i puk, ili plebs i patriciji. To znači, bile su dvije stranke. Jedne su bili nobiles, odnosno optimati, oni koji su najbolji, i populari, oni koji su na strani puka. Recimo, Sula je bio od tih optimata. Rimom je upravljala zapravo plemička, to je bila plemička država, u kojoj su staknete obitelj imale vlast. Zašto imale su posjede, bogatstva, ne? Jer baviti se državom je značilo imati i bogatstvo, isto kao naši stari Dubrovčani. Vodili su državu koji su imali novac, ne? E sad, Sula, on se sukobljao sa Gajom Marija, a Cezar je bio u vezi s Marije. Njegova majka je bila znači, sestra Gaja Marija. Onda kad je on e, došao u Rim, kao mlad dečko vratio se malo ga predstavili Suli. Onda je Sula htio da se on odrekne, jeli, nekoga ili nečega, mislim majke čak da prekine vezu ili čak žena sucija koja je bila povezana s tim rodom. Međutim, on je to odbio, ne, i čak je došao nakon malo obučen kao frajer za afrikanski, data je pojas, ova toga mu je bila nekoliko metnuta, to su ležerno, mladenački, ne. Međutim, nije se odrekao toga. Dakle, vidite, već onda pokaza hrabrost, mogu izgubiti glavu, jel? Onda je Sula rekao, vidite, ovom momku čuva se nekoliko mari, njega se treba, ali pusti ga, nema ni slučaj, bio dobro volio, valjda, ne. Sula je bio opasan čovjek. Namjeravao je pod svaku cijenu obnoviti stari rimski poredak i vodeću ulogu senata. Svakoga tko je stajao na putu, Sula bi uklonio bez ikakvih obzira. I njegova je vanjština utjerivala strah. Imao je blijedu put posutu pjegama grubog crvenila. Zato su ga Atenjani nazivali dudom koji je posut brašnom. Ali posebno su bile upečatljive njegove reske i prodorne plave oči. Cezar je jedanput skoro zaglavio. Kornelije je Sula zaplijenio miraz, a njezin suprug Cezar morao je bježati iz Rima. Plutarh piše. Cezar se neko vrijeme krio lutajući sabinskim područjem, zatim, dok je zbog bolesti bio noću premještan u drugu kuću, naleti na suline vojnike koji su pretraživali onaj krajeve i uhićivali ljude koji su se ondje krili. Kad je podmitio njihovog vođu Kornelija s dva talenta, ovaj ga pusti i on, s mjesta sišavši k moru, otplovi u Bitiniju. Dva talenta je pozamašna svota novca. Toliko je Sula plaćao za glavu onoga tko je bio na popisu za likvidaciju. U Bitiniji je Cezar bio na dvoru kralja Nikomeda. Kada se vraćao iz Bitinije, zarobili su ga gusari. Dakle, to je bilo vrijeme kad se stvaraju te stranačke vojske. Recimo, kad se taj Sula vratio 80. godina iz Male Azije kao bogat čovjek, popljačkao sve, recimo iz Delfa nekoliko stotina statova, pazite, I e, onda je došao dole u Pompeje, kod Napulja, i da je proglasio koloniju Pompejansku. Oduzeo je pravo zapravo tim ljudima, znači bili Grci, Latini, Samničani, i naselio svoje veterane, tako da je to kolonija Cornelia Pompeanorum. Kornelija, dakle Kornelije Sula, jel? to je bilo zapravo jedno nasilje, ali čujte nasilje koje je njegova vojna moć koju je imao sobom, a vojska je praktički bila njegova privatna vojska. Znači to je vrijeme kad konzuli, a u rimskoj državi dva konzula stoje na čelu i mijenjaju se svake godine, znači baš zato da vlast ne bi trajno bila u rukama pojedinca. Jel? Znači konzuli se smjenjuju i onda nakon toga postaje prokonzul, znači svaku godinu je novi. I sad on kao konzul ima dvije legije na raspolaganju, ali kako on te ljude vodi u rat i omogućuje da se obogate, dove ih u Italiju, to je bila istovremeno njegova osobna vojska. E to je ono što vodi ka razaranju. To je ja i Cezar preuzeo. Čujte, on nije mogao ući odmah u vlast kao recimo nije bio bogat, smo i bio neki pretor, dakle vršio neku sudačku funkciju, nije bio nije imao neku istaknutu ja, jaču ulogu, ali je Cezar recimo još sa 17 godina postao flamen dialis. Znači, to je jedan indirektni put da se ide dalje u karijeri. Jel? Znači, postaje svećenik koji se brine za kult Jupitera, vrhovnog božanstva. Ali to je bio još jedan korak na toj njegovoj ljestvici. Sula je još jedanput zaprepastio Rimljane. 79. godine prije Krista dobrovoljno se povukao s vlasti i otišao živjeti u svoju vilu. Da stvar bude čudnija, vlast nije ostavio svoje djeci duše, Italija je bila puna sulinih vojnika koji su tom čovjeku dugovali bogatstvo. U Rimu je bila jaka stranka optimata. Ali Sula je bio prvi i zadnji diktator u staroj povijesti koji se dobrovoljno odrekao vlasti. Cezar je tu vidio svoju prigodu. Zamislio je jedan sjajan propagandni pothvat. Plutarh u Cezarovom životopisu piše. Kako su u gradu postojale dvije stranke, veoma moćna Sulina i Marijevska koja je tada u veoma jadnom stanju bila zaplašena i raspuštena, hoteći ovo ojačati i vezati uzase, tajno dade izraditi slike Marija i pobjede, kako nosi pobjedne znakove, a njih dade noću prinijeti na Kapitoliji, pa ih ondje postaviti. U osvi dana one koji su ugledali sve to kako blješti od zlata i kako je izrađeno izvanrednim umjećem, obuze zapanjenost zbog odvažnosti onoga koji je to postavio. A dobro se znalo tko je to. I vijest o tome, brzo se proširivši, okupi sav Rim. Suline pristaše bile su bijesne, optuživale su Cezara da želi biti tirani. Ali Cezar se izvukao iz te situacije i ne samo to, uskoro je istaknuo kandidaturu za vrhovnog svećenika. Kad je izlazio iz kuće na dan izbora, svoje majci rekao, majko, danas ćeš svog sina vidjeti ili kao vrhovnog svećenika ili kao prognanika. Cezar je pobjedio na tim izborima i tako je postao jedan od najvažnijih ljudi u Rimu, gradu u kojemu su tada bila posebno moćna dva čovjeka, Gnej Pompej, veliki vojskovođa, i Marko Kras, najbogatiji čovjek u gradu. To su Kras i Pompej. Gnej Pompej i ovaj Kras je bio trgovac jako boga koji je vladao Spartakov ustanak sada sprav. Bio na najbogatijih ljudi u Italiji. A Cezar se onda povezao s njim kao prijatelj, mu uvijek su mu trebali novci da bi se <laughs> razvijao. Isto tako i Gnej Pompeja. oni su bili konzuli iz 60. godine i Cezar se njima približio i stao na stranu populara, jel? a proti optimata, znači proti ovih suli, sulini pristaša. U tom procesu priklanjanja Pompeja, Pompej je isto bio veliki osvojač, jedan genijalan čovjek, ali nije imao inteligenciju kao Cezar. Jel? Dakle, bio je vojskovođa, ali Cezar ga poslije vlada. E, onda se on priključio njihovoj strani i godine 60. je stvorio s njima triumvirat triumvira, znači ušle u taj izravni krug, jeli, kojim će upravljati terinskom državom. I e, sad je bilo pitanje kad će on postati konzul, znate. Onda je godine 59. njegov prijatelj Publije Vatinije proglasio na zakon Lex Vatinija, kojim je Cezaru senat dodijelio, upravo, dakle, bio namjesnik, prokonzul, u Galiji Narbonensis, u Transalpinskoj Galiji, odnosno Cisalpinskoj i Iliriku. On je inače prezirao senat, znate, on se oslanja na ove pučkave centurije komisije to su bile skupštine plebejaca. I tu je on zapravo neizravno, dakle, utjecao na vladanje. S tim što onda senatori se plašili Pompeja ili su bili klijenti njihovi, znate, sve to isprepleteno bilo. To su jako komplicirane stvari, ali uglavnom znao jako dobro voditi tu igru i dobije dakle tu veliku počast E, onda se vezuje uz naše krajeve, To je svakako interesantno za nas i došao Akvileju. U Rimu je 63. godine prije Krista Marko Tulije Ciceron, koji je tada bio konzul, spriječio urotu koju je planirao Lucije Katilina. Urota je bila ogromna i prijetila je samom opstanku grada dok se u Senatu raspravljalo kako kazniti Katilinu koji je podrijetlom bio aristokrat ali i bio u stranci populara, Cezar je bio jedini koji je bio protiv smrtne kazne. Kasnije su mnogi optuživali Cicerona da tada nije iskoristio dobru prigodu da se obračuna s Cezarom. Ali Cezar se nastavio penjati po političkim dužnostima. Izabran je za pretor. Onda je 61. na 60. godinu dobio na upravljanje onostranu Galiju, koja je obuhvaćala današnji Portugal i Andaluziju. Ali prije polaska morao se nagoditi s vjerovnicima. Bavljenje politikom bilo je skupo i Cezar je morao posuditi puno novca. Vjerovnici su bili bučni i nisu mu dali da ode iz Rima dok ne plati dug. Tada mu je pomogao Kras. On je Cezaru posudio 800 talenata da plati jamčevinu. Na putu prema Hispani dogodio se jedan događaj koji govori puno o Cezaru. Plutarh piše. Pripovijeda se da je prelazeći Alpe prolazio kraj jednoga barbarskog gradića s vrlo malim brojem stanovnika i jadna izgleda. A njegovi pratioci u smijeh i šalu rekli Zar možda i ovdje ima kakva častoljubiva nadmetanja za službe i takmičenja za prva mjesta, kao i uzajemne zavisti moćnika? Cezar je tada sasvim ozbiljno kazao, što se mene tiče, Volio bih biti prvi kod ovih nego drugi u Rimu. U Hispaniji je Cezar čitao jednu od povijesti Aleksandra Velikog i zamislio se. Onda je zaplakao. Kada ga je prijatelj upitao zašto plače, on mu je odgovorio. Ne čini li se vama da je dovoljan razlog za tugu što je Aleksandar u moje dobi već bio kralj tolikim narodima, a ja još nisam postigao nikakav sjajan uspjeh? Uspjeh će brzo doći. Cezar je uz Krasa i Pompeja bio gospodar Rima. Dobio je na upravljanje Galiju i Ilirik i zapovjedništvo na četiri legije. Tada će Cezar prvi puta doći u dodir s krajevima na istočnoj obali Jadrana. Akvileja je bila ono što je nekad bila Spina, pa poslije Venecija, danas Trs na neki način, to je bila Akvileja. Dakle, to je bila rimski mostobran za prodor prema Noriku, prema Austriju, prema Panoni i Iliriku, Dakle, to je bila velika luka na ušću ove rijeke Timava, je sjajna luka, osnovali su je 181. prije Krista. Tamo je došlo 3500 ljudi, to je velika ravnica, naselili se, gradili su grad, luka i to funkcionira kao mostobran. E, odatle su odmah Rimljani pokorili Istru, već 178. Jel? Pokorava Istru, rušene zakci. E, sad je tamo Cezar došao kao najmjesnik koji rezidira tamo u Akvileji, sa svojim legionarima i tamo on operira, jeli, upravlja zapravo. Cezar je namjeravao posjetiti Lirik, ali to su putovanje spriječili neredi u drugom dijelu zemalja koje on dobio na upravu pet godina. Jednu stvar sada treba reći. Cezar je bio osoba s mnogo talenata. Jedan od tih talenata bio je i talenat za pisanje bio je sjajan pisac. U svom najvažnijem dijelu on je ovako opisao zemlju u kojoj su izbili ti neredi. Cjelokupno je Galija podijeljena na tri dijela. U jednom stanuju Belge, u drugom Akvitanci, a u trećem oni što se na svome jeziku nazivaju Kelti, dok ih mi nazivamo Gali. Bio je to početak Cezarovog najpoznatijeg dijela o ratu u Galiji. Usto što je bio sjajan pisac, Cezar je bio jako dobar govornik. U to vrijeme u Rimu su živjeli Hortenzije i Ciceron i titula jako dobrog govornika nešto je značila. Cezar je jahao konja tako što je držao ruke prekrižene na leđima. To je dokaz sjajne jahačke vještine, ali valje dodati da je tijekom jahanja diktirao pisma prijateljima, političkim saveznicima i zapovjednicima. Plutarh tvrdi da je baš Cezar prvi smislio dopisivanje, jer nije mogao čekati na osobni susret. Spavao je uglavnom na putu, u nosiljkama ili kolima i tako je pretvarao odmor u akciju. Uz njega su bili rob i vojnik smačen. Rob je uvijek imao pisaljku kako bi zabilježio ono što mu je diktirao Cezar. I sve je to radio dok ga je mučila padavica. Prvi je napad te bolesti doživio u Kordubi tijekom propreture u Hispaniji. Za sve to Cezar je bio nadareni vojskovođa. U Galiji će taj dar doći do izražaja. To je dakle ovaj, današnja Francuska i dio Belgije, ali Galija iz divides, to smo svi učili. Kad se uči klasna gimnazija, se uči Cezarov galski rat. rater. Dakle, to moramo reći, pa to osim toga bio književnik, ili ne samo što je bio političar, vojskovođa, državnik, nego je sjajno pisao. Tako da je on napisao te svoje komentare ili zapise o galskom ratu, i opisao to šparat u trećem licu, ne govori Cezar je radio to i to. Jel? Tako da onda Cezar morao iz Lirika otići u Galiju, ratova s tim Galijom. I to je trajalo svojih devet godina, deseta godina, znate. To su onda borbe sa Helvećanima, Helveće koji su u prostoru današnje Švicarska, počele s njima da su oni htjeli i prema zapadu. Onda je Cezar išao da ih spreče, da ih je zaustavio onda je ratovao sa Belgama, pa sa Heduancima, čujte. Na kraju onda taj Versin Getorić, njihov veliki vođa, je digao ustanak 52 Proti Rimljana, to je bila jedna opća ustana, nastala velika gužba, Cezar pa je trajno ratovao, pa to je bio jedan vrstan vojskovođa s tim svojim vojnicima, s njima se družio, stalno bio, praći bio u mojoj životu građan u više navrata, znate, kako bi se to proživio, moj straću čovjek, ne, nisam bio genijalac, i onda je on opkolio tu Aleziju, dvije godine trajala ta opsada, tako da sam onda tog se na kraju predao. Onda su odnijeli u Rim, onda dok se nije to sredilo, knjer ga zio provinciju ga držao, onda ga uvodio u triumfu i onda su mu skinuli glavu tamo u Martinskoj tamnici, ubili su ga. U Galije je Cezar postigao sjajne pobjede. Plutarh u njegovom životopisu piše da je na Juriš osvojio 800 gradova, podložio 300 naroda i da se u bitkama ogledao sukupno 3 milijuna ljudi, od kojih je milijun uništio bitkama. Ali za Cezara je Galija bila bitna samo zbog tri razloga. Dala mu je bogatstvo, dala mu je politički utjecaj i osigurala mu je vjernost vojnika. Plutarh navodi ove primjere vjernosti. Takav je na primjer bio Acilije, koji u pomorskoj bitki kod Masalije, pošto mu je, kad se uspeo na neprijateljski brod, desna ruka bila odsječena mačem, nije pustio štit iz druge, nego je udarajući neprijatelja njime u lice sve natjerao u bijeg i ostao gospodarem te lađe. Takav je bio i Kasije Seva, koji je u bitki kod Durahija, oka izbijenog strijelom, jednim kopljem probodena ramena, drugim bedra, a na štit primivši 130 udaraca, stao dozivati neprijatelje da će im se predati. A kad su mu dvojica prišla, jednome mačem odsječe rame, a drugoga udarcem u lice natjera u bijeg, dok se on sam spasi kad su ga okružili drugovi. Novac, ugled i vjernost vojnika dobro će doći Cezaru u sukobu koji se spremao to osvajanje Galije, to ratovanje mu je dalo jedno narodno bogatstvo. On je opljačkao hramove, čujete, ta zemlja je bila osvojena. A konzul, a pošto je to bila preko njegova vojska, je upravo radi što hoće, ne može ga niko zaustaviti. Tako da je bilo takvo jedno enormno bogatstvo, to su bili tisuće, stotine tisuća robova, čujte. Dakle, Cezar je svladao na veliku pokrajinu, uklopio rimsko carstvo. U kontekstu toga je prvi prešao u Germaniju, znate, pobjedi njihov kralja rivoista prešao Rajnu, napravio most, ležio čamce, metno grmlje i tako dalje i prešao preko ovaj. Htio Germanima pokazati šta Rimljani mogu napraviti, ne. Tako da ih je potuku i pobijene. Onda je 55. išao u Britaniju. Bila je jedna kratka ekspedicija, znate, ali bile loše doba godine i morao se vratiti natrag i poradio te Britance koji su isto bili kelti. Onda je išao sljedeće godine, ali nije se zaustavio. Tek je car Klaudije ušao definitivno u Britaniju pred Dakle, vidite, ušao u Germaniju, u Britaniju. Dakle, on je ukazati na sve one smjerove gdje će Rimljani staviti šapu u sljedećem stoljeću gdje će tamo trajno ostati. Tijekom tih skoro osam godina koliko su trajali ratovi u Galiji, Cezar nikada nije gubio kontakt s Rimom i s političkom situacijom u gradu. Cezar imao nevjerojatnu energiju. Na primjer, u zimu 57. na 56. posjetio je sve svoje provincije. Tijekom ratova iz 55. i 54. godine Cezar je i obavljao poslove uprave nad provincijom Cisalpinskom Galijom i našao je vremena posjetiti Ilirik i riješiti spor s Pirustima, ratobornim plemenom koje je živjelo u području današnje Albanije. Tijekom 51. dok je trajao ustanak u Gali, on je tijekom ratovanja i kampanja pripremio za izdavanje sedam knjiga svojih galskih ratova. Sva su ta putovanja obavljena pješice ili na leđima konja. I sve je to vrijeme preko obilne korespondencije utjecao na politički život u Rimu, gdje su pored Pompeja još bili aktivni ljudi poput Cicerona i Katona. A oni ga pak nisu voljeli. Strahovali su da će Cezar kad tad krenuti na Rim. Cezar dok je išao u Galiju, mjestu je tamo oko svog zastupnika jednog Klodija. E taj klodija je bio jedan opasan tip, mlad dečko ovako, ali je imao ambicije velike, ali bio je izločeš malo, znate. Bio je pokvaren i onda je recimo išao na jednu svetkovinu, Dea, to je bila dobra boginja, eli, u kojoj je bila svećenica Cezarova žena Pompeja, znate. A on navodno mu su Pompeja svidila, e, on se na toj svečanosti s Pompejom sreo a to je bila svetogorđa, nije bio smio muškarac, a obukao se u žensko, znate. I onda su ga ovaj, uhvatili <laughs> i čujte, onda su ga prognali, jel? Ali on je bio taj koji recimo ubio Milona, tukli su se po ulicu u Rimu, znate, koji bi bio sa Cicerona, Jel? Tako da je to jedna veliki miš maš, teško da i prati sve skupa, znate, šta se tu sve događalo. E sad, pošto je Cezar stekao to bogatstvo i tu moć osvajanja Galije, ovu ribu koji su bili protiv njega, to znači Gnej Pompej koji je sada prešao na stranu optimata. Znate, raskine sa Cedrom. A Kras je umeđu vremenu stradao 52. ratujući protiv Parčana u, kod Kareta u današnjoj Siriji. Tamo je 52. poginuo, zapravo je bio poražen, da su mu skinuli glavu, znate. Tako da je nešto, Kras kao treći ovaj, kao treći taj član tog trinovirata je bilo 52. I sad je Cedar postao opasan za sve ove. I šta se događa onda čuvena epizoda? Rekli smo ti možeš doći kao konzul, prokonzul u Rim, ali bez vojske. E, doći bez vojske, bilo je riskantno, mogu mu skinuti glavu, ne, je lukav, nije bio blestav, ne. Pompej i njegovi saveznici, Katon i Scipion, željeli su Cezaru oduzeti temelj njegove moći, provincije kojima je upravljao i zapovjedništvo nad vojskom. Jedan od konzula za 50. godinu, Gaj Klodije Marcel, uspio je dobiti od senata rezoluciju koja je nalagala da Cezar preda zapovjedništvo, ali da Pompej zadrži svoje zapovjedništvo nad vojskom. Cezarov pristalica Kurion predložio je da obojice predaju zapovjedništvo u isto vrijeme. Marcelo je sljedeći dan ponudio zapovjedništvo nad svim trupama u Italiji Pompeju. Ova je to zapovjedništvo prihvatio. 1. januara 49. godine prije Krista Senat je od Cezara primio prijedlog da on i Pompej istodobno predaju zapovjedništvo. Senat je na to odgovorio odlukom po kojoj Cezar treba predati zapovjedništvo nad vojskom. Ako to ne učini, bit će smatran državnim neprijateljem. I Cezar je 300 konjanika i 5000 legionara došao do rijeke Rubikon. Ne smiju vojnici u niti na tlo Italije, sa konzulom, jer to je bilo opasno. E sad je došao na tu čuvenu rijeku Rubikon, te na male rečice među rimini i Ravene, tamo na istočnoj obali Italije prema nama. I sad je tu šta taj Rubik, ako pređe Rubikon, znači krši sva pravila igre. Jedna onda velja pijano piše, kaže, dugo šta tu nad rijekom razmišljao i odjedno se kaže prenao izgovorio te čuvene riječi Alea jakta jest, kocka je bačena. Pa te kad su je vidjeli dole Pompeji, cijela ta njegova svita optimata senatora, koji su bili svi zapravo protiv Cezara, najveći broj njih, oni su svi pobjegli u Južnu Italiju u Brendizi i presli su u Dirahi. A Cezare, je međutim išao mu istočno obalom preko teritorija Peligna, ušao u grad Korfini, tu smo se u Pompejance predali i došao u Rim ali tu se sad pokazala njegov ono što je zvao klemencija, blago Cezarov. Nije htio antagonizirati ljude s time da bi ih progonio. Iako je pravac, kao što je Sula poubio pa po Rima kad je zašel. Dakle, pokazao jednu blagost, ali onda je išao prema jugu i ovi su prešli u današnju Albaniju, Diraki, to je današnji Drač, znači Pompej, dijeli sa svim tim senatorima, sa tom jednim dijelom vojske. I sad i Cezar je prešao, ali nije bio dovoljno organiziran, nije imao toliko brodova, znate, a Pompej imao cijelu mornaricu. Praktički Pompejanci su držali gotovo čitavo carstvo u svojoj dominaciji, osim dijela Hispanije i ovoga i Galije. Jel? Znači, praktički bili su mnogo jači teoretski. Ali Cezar, kako je bio, pa rekli bi van turista, znate, odličan čovjek, on ovaj je naprosto išao tamo sa svojim legionarima. I kod Dirahije je došlo do bitke i Pompejanci su pobjedili. Kad je Cezar došao do Rubikona pred građanima Rima, bilo je jedno važno pitanje. Može li rimsko plemstvo nastaviti sa svojim izvrtanjem zakona i sa svojom lošom upravom ili tu vladavinu treba zamijeniti autokratskim režimom? Jedan i drugi put vodili su prema građanskom ratu. Cezar je to naravno znao. Plutarh piše. Pripovijeda se da je noć prije prijelaza Rubikona imao jeziv san. Činilo mu se da ima rodoskrbni odnos s vlastitom majkom. Prema Svetoniju, piscu dijela 12 careva, Cezar je taj san usnio još u Hispaniji. Tumači snova su mu rekli da njegova majka znači zemlju, opću roditeljku koja će mu postati podložna i tamo je u kolovozu 48. došlo do velike bitke i Cezar je pobijedio. Ovi su napali desno krilo, ali on je na drugom krilu imao jednu rezervu, znate, jednoga su napali, on ih je napao sa strane i potukao. U čemu je razlika? Za Cezara su borili Italici, njegovi vojnici koji su mi bili odani. A Pompej je angažirao ove orijentalce, i Sirce, i Galačene Maloazice, i i Egipćane, čujte, tamo su bili svi ti mali vladari, jer on je ratova puno po istoku, je s njima imao veze, od Egipog Deotara i Armenskog kralja i tako dalje, to su bili mali ti vladarčići, to su bile amice, soci, populi romani, prijatelji, savjednici rimskog naroda, ali fučkalo se njima da Pompeje za rimsku državu. Tako da je Pompej bio totalno poražen. Onda je jedan Pompej šta je učinio pobjegao u Egipat. Egipat je bio helenistička država. To je bila Kleopatra, i tamo je bila dinastička borba između njenog mlađeg brata koji je bio Ptolevej 12 i Kleopatra koji će držati prestolje. Ne? E sad, ovi kad je Pompej se iskrcao tamo, ovi činovnici ovoga Ptolemeja, dakle jednog brata koji je bio formalni vladar, da se ne bi zamjerili Cezaru, odsjekli su mu glavu. Ne? Kad je Cezaru donesen Pompejev prsten pečetnjak na kojemu je urezan lav s mačem u šapama, on je zaplakao. Dao je pogubiti Eunuha Potina i kasnije Ahilu, dva savjetnika egipatskog kralja koji su isplanirali i proveli Pompejevo ubojstvo. Cezar je u Egiptu skoro izgubio glavu. Potina je odmah ubio, ali Ahila pobjegao i pokrenuo vojsku i građane Aleksandrije na Cezara i njegovu malobrojnu vojnu pratnju. Plutarh piše. Ponajprije se Cezar suočio s opasnošću što su mu neprijatelji presjekli dovod vode. Kao drugo, kad je neprijatelj nastojao da ga ociječe od njegova brodovlja, bio je prisiljen da odbije opasnost s pomoću vatre, koja, šireći se iz dokova i pustošeći, uništi i veliku biblioteku. A kao treće, kad je došlo do bitke kod Farosa, skoči Cezar s nasipa u Čamčić i pođe u pomoć svojim borcima. Ali, kad su prema njemu sa svih strana zaplovili Egipćani, bacivši se u more, jedva im i uz velike poteškoće umakne plivajući. On je posudio ocu Ptolemeja u letu ovoga Ptolemeja 12. je enormnu svotu novaca. To je bilo lihvarenje, rekli, bavio se i novčani poslovima. E sad su mu dogovali oko 2 miliona sestercija, tako on tvrdi, ili bio to tako ili nije. E sad on traži, je, vi meni morate vratiti te novce. E sad šta? <laughs> Ko će mu i dat, ne? I sad je Kleopatra ušla u igru ona nije bila neka ljepoca, ali bila genijalna žena, znala je 12 jezika, znate. Tako da on s njom razgovarao grčki. E sad, znajući da je došao Cezar, što je on, ko je on, ona je htjela doći do njega. Onda priča kaže da je ušla u dvor gdje on odsjeo, zamotana u, tapet, ne, u sag, se unijeli u dvor i onda prišla njemu i osvojila ga, ne. Njegov odnos sa ženama inače bio interesantan. On je prvu, prvu ženu ostavio iz političkih razloga, druga mu je umrla, onda je treća bila Pompejeva čerka ili ovoga Savi Klodija što smo spomenuli, svoj čer Julije isto da je bio Pompej koji se poslije Oni su sa Rime nastavljali o tome kako je politika odgovarala, znate, za njom je bila Kornelija, jel? s njom je ostao do kraja. E sada, ja ga je, Kleopatra ga je osvojila, onda je bila ipak šarp svoj imala, jednu nas ne. I onda imao s njom ljubavnu aferu, ne. Onda se sad priča da je namjerao i dva mjesta u Znil njom obilaziti i tako dalje, ali to je trajalo izgleda oko dva tjedna. Jer koliko god su mu bile drage žene, on je opet bio proračunan. Dakle, on žene koristio za svoje političke i, strateške ciljeve. Tako i Kleopatra iskoristio. Znači, vidjet će Egipat. Jel? Ali ipak s njom je došao u toliko da je s njom imao sina Cezariona. Jel? Onda u međuvremenu, to je jedna čuvena epizoda koja se vodila bio Farnak. To je kralj e, sin Mitridata koji je bio ponski kralj, dakle Bospor, gore sjeverna obora današnje Turske on je napao Rimljane i onda je tamo kod Zele, to gore na sjevernoj obali današnje Turske, Cezar je požurio i pobjedio ga, čujte, ne, nad, pobjedio ga na brzinu, to je bila tako brzo pojela da je izrekao one čuvene riječi koje je registrirao pijan, kaže, kaže ovaj, eh, Elton, Eidon, Enikisa, veni, vidi, vici jel onaj Elton Aidan, je sa u izvorniku, jel, a ovo ovaj je dođoh vidjeh pobjedi, to je pisano prijatelju u Dakle, toliko je ta pobjeda bila brza. Cezar je još morao pobjediti ostatke Pompejeve vojske. Njegove pristalice otišle su u Afriku i Hispaniju. Nakon bitke kod Varsale, Katon i Scipion, dva važna i ugledna Rimljanina, pobjegla su u Sjevernu Afriku i tamo su okupili znatne snage. Usto postojalo je vjerovanje da je rod Scipiona nepobjediv u Africi. Scipion afrički stariji i mlađi porazili su velike vojske koje je protiv Rima poslala Kartaga. Cezar je brzo namjeravao riješiti stvari u Africi, ali tu su ga ponovno sustigli problemi s opskrbom. Stvari su bile tako loše da su konjima davali morsku travu za jelo. S nje bi isprali sol i pomiješali je s malo krmiva. Dva je puta Cezarova vojska došla na rub poraza. Cezar je ipak uspio pobijediti u tim ratovima i postati jedini gospodar Rima. Imenovan je za diktatora bez vremenskog ograničenja. Diktatori su se prije birali na šest mjeseci. Sula je bio prvi koji je kao diktator vladao duše od tog razdoblja. U Rimu je Cezar pak počeo s reformama. On je recimo morao riješiti agrarna pitanja. To, masa tih ljudi, tog plešta, tih veterana koji su svi radili svoje mjesto u društvu. Onda je donio agrarne zakone koji je zemlja koja je bila napuštena ili koja je bila osvojena po Rimljanima. Onda je te ljude naselio po provincijama računa znači, se da je bilo oko 80 tisuća ljudi. Jel? Znači, našeli se grčki grad, jer smo kao korin. I kod nas je isto ta proces te romanizacije koji je ono velike pomogao, zahvatila i našu obalu i Lirik. Tako da je on status rimske kolonije dao Puli, Jaderu, Zadru, Saloni, Solinu, Epidauru, Eli, Cavtatu i Naroni. Ranije se smatra možda bio Oktavijan. Suvremena svačanja, međutim, pride Cezara jer on je učinio za normalizaciju čitavog sredozemlja. On je postigao da se rimska vlast protegla od Rajne do Sahare. Ne? Ona još nije sjela definitivno, ali to je u tom smislu njegova genijalnost. Proširio je rimsku državu, reformirao vojsku, sredio je financije, dakle naselje sve te ljude i tako dalje vojsku je učvrstio, dao je sigurnost i tako dalje. E, ali sad se javlja jedna grupa ljudi koji su bili njegovi suradnici recimo Gaj Kasije Brut, koji je bio jedan njegovih ubojica i koji je bio na strani Pompeja, prešao na njegovu stranu nakon bitke kod Farsala. On je favorizirao, dao mu privilegije i tako dalje. Bio u njegovoj službi, njega je posebno volio. Ali jedan broj tih ljudi koji su sanjali u Republice, s njega vidjeli kao diktatora, njegova ideja je bila zapravo da preuzme helenističku koncepciju. Znači, ti vladari istoka, koji određuju šta će. Dakle, ne mora pita senat, ni ove koje kakve skupštine, nego sam odlučuje. Dakle, to je bila njegova koncepcija, tako se bar smatra, tako da je sljedeća faza njegove djelatnosti trebalo bi prodor prema istoku. U Rimu je dio uglednih građana bio zabrinut zbog Cezarove neograničene moći. Diktatura je bila magistratura koja se uvodila samo u izvanrednim situacijama i trajala je šest mjeseci. Sada je Cezar uživao u tim izvanrednim oblastima bez vremenskog ograničenja. Cezar je sanjario, pa čak i možda ozbiljno planirao vojni pohod na istok, putevima Aleksandra Velikog. Dijelu Rimljena bilo je dosta rata. To je bila i Kleopatra. Cezarovi spolni apetiti bili su veliki, zbog njih je znao zapasti u gadne nevolje. Navodno je bio ljubavnik Pompejeve supruge u trenutku dok je on bio njegov drugu triumviratu. Cezar je vjerojatno bio previše proračunat da bi dopustio da mu se u političke račune uplete bilo tko, pa čak i kad je u pitanju lijepa žena ili muškarac. Ipak, mnogi Rimljani su mu zamjerili što je dopustio Kleopatri, vladarici jedne istočne zemlje, da dođe u Rim a tu je bio i strah da će se Cezar proglasiti za kralja ili još gore da će vladati poput nekog istočnjačkog vladara. Taj su strah samo hranili postupci Cezaru bliskih ljudi. Tako je jedan skandal izazvao Marko Antonije u vrijeme svetkovine Luperkalija. Plutarh piše. Kad je dotrčao na forum i mnoštvo se razmaknulo da mu načini prolaz, on je nosio dijadem upletenu u vijenac od lovora, pa ga pruži Cezaru. I nastade pljesak ne baš jak, nego mlak i očito naručen. Ali kad je Cezar odbio dijadem, sav narod zaplješće. I kad mu ga je ponovno ponudio, zapljeskaše malobrojni, a kad nije prihvatio, opet svi. Cezar je tada odbio dijadem, krunu istočnjačkih vladara, ali i taj je događaj bio jedan od mnogih koji su doveli do planiranja urote protiv Cezara. Cezar je ubijen na Martovske ide 44. godine prije Krista. Arnold Joseph Toynbee nazvao ga je genijem hladne glave, koji je dokrećio korumpiranu vladavinu rimske aristokracije. Kako bi dokrećio korupciju, morao je uništiti republiku. I tako je Rimu produžio život za skoro pola tisućljeća, govori profesor dr. Marin Zaninović. Ovi su skrojili urotu, dogovorili se senatori i ova trojica su bila, dakle, Gaj Kasije Grut, Gaj Junior Brut i Gaj Kasije Decim. To troje su bili glavni, a Brut je bio kao ono ideolog tih starih tradicija. Znači, povratka se stari Rim, senat, plesto i tako dalje. Ali to vrijeme je prošlo, pazite. Cezar je tako državu u stanju jednog određenog rasula i sredje za zapravo stvari, dao je neku unutrašnju čvrstoću, ali ovi su odlučili da ga ubiju. Kad je išao u Pompeju, u to tamo zgradu koju su sagradili u njegovu čast, gdje je njegova statua, jedan tamo e, grčki tajnik mu je dao jedno pismo da pročita koji se i žena mu je Kornelja gore da ne ide tamo neki znakovi si imali su neke indicije da se sprema protiv njega a ovaj čovjek koji je to znao mu je napisao to u pismu ali šta on je to pismo odložio nije ga pročita znate ostavio ga tamo da ga pročita poslije a tu mu je sve pisao kao mu sprema urot i tako i onda je otišao tu Pompeju, dakle, dvoranu, je onda bio tamo neki ovaj, asucije koji ga je htio, molio neku milost za svog brata. Međutim, ga je odbio, nije htio to, o tome razgovarati, on ga on povukao za togu, jeli, i to je bio signal. Onda su ovi napali na njega i dobio 21 udara s nožem. Kad je vidio ovaj brut, znate da mu zabija nož spreda, onda rekao, e tu mi fili, ti moj sine, dakle, dakle, kad ga je on izdao, onda se pokrija togom i pa je mrtav ispred Pompejeve statue. To ima neke simbolike u tome. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marketek ščitao Ivan Kojundić. Misiju snimio Jurica Novosel, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.